du lingua educado en infan giardenoi. Cion tio signifus por esperanto? Articolo de Luisa Caron. Inter 1970 cae 1980 mi instruis la anglan en Bucaresto e civui niveloi cae por civui agioi. En infan giardeno, por infano ec de la agio quar, en elementa lerneo, por infano inter ses cae deciar agiae, en mes lerneo, por lernantoi inter dec cae dec quar iar en gimnasio, por lernantoi inter dec quar cae dec hoc iar En la Universitato de Bucaresto cae en populara universitato por plen cresculoi aina agiai. Mi habis la ocasion compari la efficetson de lingua instruado por lernantoi ie diversai agioi. Tiel, mi spertis bone conatan, sed tre ofte forgesatan fenomenon – Ju pli frue oni comenzas lerni lingvon, des pli facile cae rapide oni capablas paroli gin. Ne rinde che mia instruado en la infan giardino istis multege pli efica ol tiu en aliai medioi. Mi rindas che oni ne suffice profitas cie cae ciam pri la miracla capablo de eta infanoi aciri lingvoin. Inter 1970 cae 1980, la instruado de fremdae lingvoi al lernantoi antaulagio de TEC estis considerata ancora esperimenta in Rumanio, cae comencigis giuste chiam mi igis nov bacita instruistino. Multai pridubis la efficetson de tiu esperimento. Iui de patroi timis che la infanoi estos super chargitai per tro malfacilai tascoi. Iui instruistoi malshatis la facton che ili devis labori sen mal libroi, sen usi scribadon cae legadon. Sen havi almenau la e blezon usi la spertoin in de plima liuna i collegoi. Ni la iunai i comenzanta i instruistoi devis prepari ci un on la mia proprai propria ideoi cae devis adapti ni metodoin metodo in la la reagoi de la infanoi. Tio estis granda defio qui un multae instruistoi preferis miti. Crome, iui instruistoi consideris tian tascon maltauga por sia nivelo de clerezzo, cae sentis sin humiligitae pro la devigo plenumi gin. Tio, tu tenestis mia caso. Mi estis ravita pro la ocaso ludicune con la infanoi. Mi entusiasme pensis ludo in usante la bellega in pupo in plus besto in calalia in ludilo in e la schranco de la infan giardino. Por el cerpi plura in ideo in mi petis permesson cesti quelc foie la cutima in ludo in kiwin organizis la spertai instruistino de la infan giardeno en la rumana, qui estis la denasca lingvo de tiu infanoi, ca estas ancau mia denasca lingvo. Tis nun mi opinias che mi attiu tiu tempa laboro in infan giardeno estis pli tauga por mi ol ciu alia laboro ciun mi faris en mia tuta vivo. Mi nur dauras che mi ne faris gin por esperanto. Sed esperanto enigis mian vivon multe pli malfrue, fluedo, tio ne eblis. Antau quelca iaro mi provis tarigi se pagan someran infan vartadon dum unu monato pere de esperanto sed neniu naibara familio interesigis pritio, cae la ideo fiascis. Tamen, se mi ne capablis concretigi tiun ideon, tio ne nepre signifas che gi estis malbona. Eble alia esperantisto successos realigi gi. Mi ja conas esperantistain familioin, kiui educis, au giuste nun educas, sia in infano in du lingue usante la educa vantaggio in de esperanto. Mi credas che estus bonege se oni povus instrui esperanton ancau in infan giardenoi. Mia esperto i pri instruado in infan giardeno permesis al mi ecconi coni l'amplexon de tiu laboro cae la granda respondezion cium ti postulas. La infanoi inter tri cae degia ragiae travivas la periodon ciu estas versaine la ple grava por la formado de homa caractero. Se, dun tiu periodo ili estas permesata e mensogi, steli, calumnii, offendi, frapi sia in collego in conduti malaffable cae mal gentile cotopo. Estos iam mal facile shangi tia in cutimoin, ciam ili farigios adolescantoi, cae presca ne eble plibonigi ilia in personezoi, ciam ili farigios iunai plencresculoi. Se dum la infanaggio la instruisto punas ilin la maniero u humiligas ilin, condutas cun ili sen suffice da amo cae comprenemo, sen suffice da pacienzo, la animae vundoi de la infanezzo restas dum la tuta vivo. Ne estas facile trovi la taugan voion eduki etain infanoin. Se ni desiras pli harmonian socion, se ni desiras pacor ca justezo la mondo, ni devas rememori che la onta generazio di iugistoi, giornalistoi, politicistoi, cotopo, ne crescas tiom simple kiel fungo fungoi post pluvo. La basai etzoi de la caracteroi formillas en la infanezzo, ciam la influo de la artistinoi ca de giardenistinoi estas pli granda ol oni cutime supposas. Se mi volas realigi pli bonan mondon por la onta generazio ni devas doni dunia la instruisto de infanciar de noi ca de la unua i de vas lerneo la respecton ki unili meritas. Ni a tempe en multa landoi ciui instruisto ricevas malgrandain salairoin, in Ca la infanciar de Gainas ec mal pli o la lerneiai instruistoi cutime instruistinoi por eta infanoi laboras ciu semaine multe pli da horoi ol siai collegoi laborantai en mes lerneioi ca gimnasioi. Cai crome, ili alfrontas forta in anta liugio in prisia laboro, en la senso che multai personoi consideras bagatela ilian contribuon la educado de la onta generazio. Mi demandas min ciu malestimo por infan vartado ca infan educado fontas el generala malestimo por virinoi au inverse. Versaine tivi du aspectoi de socia maliustezo estas iel ligitai. Antau quelcae monatoi ciam Fernando Maia proponis discutoi privirina agado en la esperanta comunumo, mia unua penso estis che mia tempe tiai discutoi iam senutilas. En la pleimulto de la landoi cien iam habas virinoin qui laboras in scienzo tecnico medicino politico cotopo. Sed, tui poste mi rememoris pri la bedaurinde tut monde disvastigata socia maliustezo concerne instruadon de etai infanoi. Cai mi rememoris che mi neniam, neniam, rencontis du mia tutta vivo viron quiu laboras ciel instruisto de infan giardeno. Cai tiam Mi opinis che eble indas un ci discuton cadre de la virina agado. Mi procrastis verci pritio, set nun aperis la ocaso tion fari. Tamen, nemnia socia problemo povas esti nur virina au nur vira kai educado de etai infano ja estas grava socia problemo do gi ne apartenas nur al virinoj. Do mi esperas ke anka uniroj partoprenos la diskuton. Fakte mi esperas ke precipe viroj partoprenos tiun ci discuton char temas pri provoni igi long tempa na iujon disvastigatan tut monde. Mi ofte audas la resonadon che iu pli iunai estas la lernantoi in esplima al iaro in da lernado iliai instruisto i bezonas, do desplima al granda estuties salairo. Mi proponas discutici ti sta santa iugio. Chi al in estu pli le mai por nia infanoi cae por la estonto de mia illandoi? Chi al instruistoi de infan giardeno ne havu suffice da tempo cae mono por pli profundigi sia in conoin pri psicologio, filosofio, sociologio, saniga dietico, saniga i fisica i exerzo i cotopo. Cial, ili ne havu tempon cae monon por evoluigi sia in talento in pri musico, danzo, literaturo, pentrado, sculptado, saniga cuirado, cotopo. Cial, il ne cler no esperanto por plilargigi tiel el sian propran kulturan horizonton cae ti de siaj etaj lernantoj Cial ni ai eta infano in e crescu kun ye instruisto de infan chardeno ki u laboru normale cae egal raete, Sam kiel ge instruistoi cunlaboras nun en meslerneioi, gimnazioi ca universitatoi. Mi berchis tion ci articoleto, por starigi celca in temoin, por discutoi. Mi esperas ricevi reagoin de ge sami deanoi. Danko.